no, bada zer no, Suposatzen dut, denek behin edo beste dolipran bat hartu duziela. Edo balitake, diabeta balin baduzie lantuz. Bestela, udaberriko alergiaz hunkik balin bazide, zertako eze, alegar, telfast, amal edo nasakor bat. Hoik guziak Sanofi enpresaen markak dia. Sanofi Frantziako bigeren enpresa handiena eta farmazia mundian munduko hiugerena. Monstro bat, pentsa, 6 miliar benefizio, 2000 hama hiuan, hoita hama bi miliar aitzin kuntuentako. Monstro, bena bihotzuneko monstrua. J'étais jeune médecin et j'étais vraiment très engagée. J'aidais les malades, j'allais leur trouver leurs médicaments. Et je me dis que j'ai quand même sauvé des vies, rien qu'en étant à Sanofi. gu osagarriaen hobetzeko egin ahalak egiten dutian enpresa bat balin bada, gue edertasunaen zaintzeko zazpia halake egiten dutu. Yves Roche, Roger Gale, Van Cleef, Nina Ricci, Yves Saint Laurent eta Gucci bezalako luxusko marketane parte ederak beitutu hunek. Beraz, Kantxo guzi hoik eskietan, Sanofi enpresako langileek ez lukie harrenkoatzeko arrazu handik uken behar. Ben nausien eraneke, tranquilizale txaskete alde hortaik. Nous avons un la poursuite, le futur et l'indépendance de Sanofi. 6 miliard beneficio izanki, pentsa genezake enpresaen geua enbermatze hoi, inbertsio eginez, edo e langileiai laneko gogua emaiteko beneficioen parte bat emaiteaekin egin leitekila. Benageuaen bermatze hoi ez da etxit hola pentsatuik izan, baizik eta... Par la realizazion d'une valorizazion Hots, enpresako parteliant bakoitzaen akzio ahaldenik eta guena izan dadin, ahalden eta etekin haboen ukeiteko. Nuntik elk benefizioak. Langileen bizkar, nahiz aipatu benefizio gordinak egin, Sanofik B planetan laun mila langile karikalat igorri nahi behilutuke hebentik eta bimideta hamabostundara gabe. Hots, benefizio hoi langileiak gozatzeko ordez, akzio dunek die gozatuko, mundu ekonomikoan dioten bezala delako dividenden bidez. Bena hoi, nausien ikuspuntutik ez da baidagarria. est un faux débat qui continue de le politiser à mort mort. C'est que l'économie n'est pas politique. L'économie, c'est l'économie de marché. On l'accepte ou on l'accepte pas. E e, Dès 2013, des marges de manœuvre aux entreprises grâce à un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros qui leur permettra d'embaucher, d'investir et d'exporter. bena egin beneficioetan lega rapaltzia kun hartuko dutie, eta beste laguntzaik ukenen estaduan eskutik. Ikerketako adibidez. Sanofik urteoz gizahorez ehuneta eta hoitaboz miliu euro biltzen dutu estaduan ganik. Bena estaduak begi zorotza etxekitzen du, ea laguntza hoi untsa jabilia denez edo ez. Nula! Ekonomia en ministruak beak erraiten daike. On verifi par un discours de transparence et d'explication. Nulaz ote ez tranquilizatuik bat eran hoik entzuneta. Berezik nausia. Urte guziz, sortzi milio sei berroita hama sortzi mila hiu ehun eta hoita bost euro sartzen zaitzo sakolan. Oharte mazie ez dela aiza ahoskatzeko. Zmikar bati aldiz, lau mila lau ehun euro. Hoi, aiza ahoskatzia bena denek bihotz bat duginaz gain, nausi hau berriki sanofiko langileiaekin eskuzabal agertu da. La direkzio nous a rencontré 30 60 Eta eskuzabal tarzun hau gustatu etzaien er aldiz, beste eskuik eskenik izan zaie. Ça CRSA. Sanofi, qu'ensemble, on améliore la vie de millions de patients.